بوك تو Yirmi üç. ثلاثة وعشرون Dil öğrenmek. تعلم اللغات الأجنبية İspanyolcayı nerede öğrendiniz? أين تعلمت الأسبانية؟ Portekizce de biliyor musunuz? هل تتحدثون البرتغالية أيضا؟ Evet, biraz da İtalyanca biliyorum. نعم، وأتكلم أيضا بعض الإيطالية. Bence çok güzel konuşuyorsunuz. أعتقد أنكم تتحدثون لغات كثيرة وبطلاقة. Diller birbirine oldukça benziyor. اللغات متشابهة إلى حد ما. Ben onları iyi anlayabiliyorum. أستطيع أن أفهمها جيدا. Ama konuşmak ve yazmak zordur. لكن التحدث والكتابة معا شيء صعب Henüz çok hata yapıyorum. ما زلت أقع بأخطاء كثيرة Lütfen yanlışlarımı daima düzeltiniz. أرجو أن تصحح لي دائما Telaffuzunuz çok iyi. İnne nutkakum huve ceyyidun lil gaye. Hafif bir aksanınız var. Ledeykum leknetun basita. Nereden geldiğiniz anlaşılıyor. Mines sehli en ya'rufel mar' min eyne entum. Ana diliniz nedir? ما هي لغتكم الأم؟ Dil kursuna mı gidiyorsunuz? هل تأخذ دروسا في اللغة؟ Hangi kitabı kullanıyorsunuz? ما هو الكتاب الدراسي الذي تستعملوه؟ Adını şu anda bilmiyorum. لا أتذكر الآن Mâdâ kâne ismuh? Adı şu anda aklıma gelmiyor. La etezekkeru ismuh. Unuttum. Laqad neseytehu.